onus skai alectruon kai leon Onoe pote alectruon su ne Leontos de pel Onoe ho alectruon e foonese kai homen leon phasigar tuton ten tu electruonos foenen phobeistai efugen Ho Hadanos nomisas di autona pefeugenai e pedramen e ythus leonti hos de porro tuton e dioxen enza meketi he tu alektru honos e fignaitofone hode sneishkon e boa athlios egokai anoetos polemiston gar me on goneon tinos charin eis polemon exorme ethen. Ho mythos de loi hoti polloi ton anthropon, tapei nu menois epitedes tois extrois epitithentai, cae hutos hupe keinon apolluntai.